Dindandon, dindandon, egu berri on, zorion, zorion, gabona, gabon. Hei, dindandon, dindandon, egu berri on, zorion, zorion, gabona, gabon. Egu berri hun, entzule guzier, egu eta egu berri hunekin, egu bat egun hunen protagonista den Jezu Kristoen unguian. Jesu Kristo ikasi dugu katesimaen bidez hainbat gaiza, eta teologoek beste gizaz ikusten dutie, edo ikasi dutie, hek istoia, filosofia, personaja, ordi alako erreligionen istoiak, eta beste aipatu beitu, edo ikasi beitutie. Beraz, egun Jezu Kristo greziarek, Jezos Kristos deitzen zien gizon hoi, nur zen Jose Arregi Zumaiako teologua. Nazareteko Jesus, e, etzen izarretatik etorri, naiz eta guztiok geran nolabait izarren aurtz, ezta? baina e, Jesus jaio zen garai batean, familia batean, kultura batean, hizkuntza batean, egoera politiko eta ekonomiko, sozial eh, batean hori argi dago. Hasteko Jakin behar da Jesus Kristo goi eta kristianismoa ekarri deikun horrek, ba nunbait eh, be heruak edo uturri sinesmen uturriak hartuik zutiala diala aspaldiko gizon batetan, hau deitzen zen Zaratustra eta han Afganistanian nunbait eh, sortuik, eta Jesu Kristo beno mila bat urte beno lehen. Haik zutian asmatu jinko baten konzeptua, jinko bat eh, Reforsta huna zen, abena nun eta hain hildua jerekitzen bazen, bestelan gastua zen, haik zutian asmatu ebai beraz aingu, ifernu eta rolako konzeptuak. Zaratustra profeta hundi bada, berak egin zuen Persiako edo Iraneko erligioa berritu. E, jainko goren bezala jartzen du mazda, aura mazda, hau da, jainko, jaun ona. Egia da baita horren ondoan edo horren azpian jartzen duela deabro bat, eh, eh, baina nola nahi ere mm, erligio haundi bat zen, erligio etikoa zen, oso erligio eskatologikoa zen, hau da munduaren azkena eta e, jainkoaren epaia eta geroko bizitza eta zerua eta infernua eta horrelako irudiak asko garatu zituen zaratustrak bere idazkietan eta beraz, e, irudi horiek denak judaismora pasatu ziren. Mesias zen esperantza ere bai, hori guztia nolabait zaratustraren gendik jaso zuten juduek eta gero juduen gandik irudi horiek pasatu ziren kristauen gana. Jesus ez da betlemen sortu, nazaretara deituik, bi evangelioek diote erromatarren errepresio bati eskapu egiteko Josef eta Mariak ehun eta beroita bos kilometra kuritu zutela iparetik hegoala bus Betlehem eta heltzeko eta nihurko batzari ezpeitzeien egin harpe batetan sertu zela Jezus Kristo eta hoai beharpe hoi denetan ikusten dutugu eh, Eh, eskalampu batetan barnen, txokolatezko batetan, Jesu Kristo batetan, ulazpait Betlemeko harpe horren adiarazteko. Bena, iduiz, Luk, beste apostoli batek, haik evangeliuan agertzen du Jesus Kristos hoi Nazareten sortu zela. Historikoki eta geografikoki jaio Nazareten eh, jaio zen, angoak ziren Maria eta Jose, bere gurasoak, eta eh, azken urte dezentetako e, ikerlariek e, nahiko adostasunekin diote Nazareten jaio zela Jesus. Belen, e, garai hartako juduentzat zen Daviden sorterria eta Bibliako tradizioak dio e, David, hau da, juduentzat errege idealizatua izan zena, eta baita ere noizbaiterako Israeldar guztien egoera politikoki, sozialki, religiosoki, aldatuko, askatuko, zuen Daviden ondorengoaren sorterri, beraz, Daviden sorterriak berak izan behar zuen, belenek. Orduan, e, Jesus aitortu zutenean Daviden ondorengo bezala, hau da, espero zuten Mesias bezela, askok eh, pentsatu zuten, ba, ari egokitzen zaio, belenen sortzea, baina ez zitzaien inporta eh, datu geografikoa, baizik eta baiestapen nolabait religiosoa, teologikoa, eta belenda irudi bat, esateko Jesus dela, espero zuten Daviden ondorengoa, juduei espero zuten askapena eta mm, berriztapena ekarri behar ziena. Belen da datu eh, metaforiko bat esateko e, Jesus dela Daviden ondorengoa. Hau da, mesias, hau da, askatzailea. Judutaren zat, Davigen erregen ondokua zen Jesu Kristo, eta entzun bezala, haien salbazalia, erentzia edo eritaje guzi hortaz kargatuk, Jesus agertzen eh, da, oaiko palestinako luretan, testinguru edo konteksto jakin batia. Jesusen garaia oso garai kritikoa zen alderdi guztietatik Palestinan. Ezta? Palestinan Jesusen aurreko eun eta berrogeita hamar urte eta ondorengo eun eta berrogeita hamar urteak, hau da, Jesusen inguruko irureun urteak oso gogorrak izan ziren gerra, gerraren ondoren, gozea, gatazka, matxinadak, e, errevoltak, e, odolasko, erroma sartua zen errege e, grekoen ostean eta gero makabear juduen ostean, erroma sartua zen palestinan, Kristo baino irurogei urtelenago. Eta beraz horrek ekarri zuen berriro mm, Palestina Jesusen lurraldea lurralde okupatua izatea hori alde batetik eta beraiek mm, uste zuten lurralde santua zela jainkoak beraiei emandako lurraldea eta hori beste botere potentzia baten menpean morroi eta zapaldurik egotea hori oso gogorra zen, ez bakarrik eh, politikoki, baita erligiosoki ere, ze zalantza jartzen ziren, bueno, non da gure jainkoa, zer egiten du jainkoak, ba alda jainkorik, ez hori alde batetik. Gero, sozialki oso egoera gogorra zen Jesusen garaian. Erodez, handiak eta gero bere seme erodez antipaseek ba, eraikuntza handiak eh, abiatu zituzten erromarekin adostasunean nola bait erromak bere menpeko erregetzat eh, izendatu zituen erodez tarrak palestinan eta e, eraikuntza handiak egiten zituzten besteak beste Jerusalengo templu berria handia garai hartan erodez handiak egin zuena oraindik bukatzeko zegoen Jesusen garaian eta eraikuntza horiek ordaintzeko zergak gehitu zituzten. Zerga gehitze hori dela medio, nekazariak ikaragarri pobretu ziren, euren lurren jabe ziren nekazariak lurrak saldu behar izan zituzten, asko eta askok, zorrak ordaindu ezinik. Eta lurren jabe ez, baizik eta maizter ziren, laborari nekazari askok maizter izateari utzi egin behar izan zioten, alokairua ezin baitzuten ordaindu. Eta orduan eguneroko soldatari e, bilakatu ziren, gosea zegoen, ondo ez haundia zegoen. Handa hemen askok esaten zuten, hemen errebultatu beharra daukagu, beste batzuk espero zuten Mesias etorriko zela, askatzera, beste askok eh, ez zuten Mesiasen esperantzarik ere, espero zuten profeta bat, bueno, orda, nahazmendu haundia zegoen, judaismoa oso, oso anitza zen, Jesusen, garai hartan, garai oso zaila, kinka larria, represio ikaragarria, erromaterrek izena ere aldatu egin zioten e, Edia Kapitolina eh, deitu zuten eta Jerusalen izena e, kendu debekatu egin zitzaien Jerusalenen bizi izatea eta esan nahi dut hor e, behin eta berriro altxamenduak eta behin eta berriro odoletan e, altxamendu horiek itotzea gertatu zirela, ezta? Mm -hmm. Jesusen garai hori ba oso garai e, violento eta gogor kritiko horretan kokatzen da. Eta hortik e, uler daiteke, hortik bakarrik e, Jesusen mezua. Mm. Jesusen mezua zuzen zuzenean loturi dago ikusten zuen eta berak ere pairatzen zuen pobretasun, negar, e, miseria, e, zorpetze horren horrean ez da. Egoera politika eta sozial bat uh, e, barin bat Ohidura erreligiozo baten barnen kokatzen dae eh? Jesus eran bezala zaratuztraen uturutik juditarek edan ikuspuntu erreligiozu hau. Juduen erligio tradizionala profetikoa da. Eta askoz ere aktiboagoa da. E, gizarte arrazoetan implikatuagoa askoz. Eta ekintza. Ekintza da ez meditazioa baizik eta ekintza zuzena erlijio judu tradizionalari gehien ardura izan zaiona, ez da? Erlijio profetiko horretan sortzen da, Jesus. Alde batetik Abrahamen erlijioa da, gero Moisesek nola Moises irudi mitikoak edo eh, simbolikoak dira, neurri ondi batean, historikoa baino gehiago ez da, baina Moisesekin lotzen dira, juduen etika bideratu duten amar lege, amanamendu nagusiak, oso erlijio etikoa da, oso erlijio etikoa. Erlijio profetikoa da, etikari, ekintzari, zuzentasunari, justiziari, beraz, eh, Jesusek ere, askoz gehiago azpimarratzen zuen justizia, etika, ontasuna, e, gupida, lagun laguntzea, eta ez meditazioa, e, mistika, hombre, Jesus mistikoa ere bada, baina berez eta jatorriz bere religioa oso profetikoa eta etikoa da. Eta bere mezua oso etikoa eta profetikoa da. Usi bezala jentetar zuntzian zerbait etika prezentzen aspalditik, bena berez, mundia bortitza zela e ikusi dugu, hau dela odola aiza kuritzen zela, jinko baten kesiaen ondoio ziela bortizkeia hoike pentsatzen zen, eta kesu horren ez ditzeko sakrifizioak egiten zien jinko baten odolaen gosian ampleazteko odola isui behar zela pentsatzen zen. Hortako, tenpluak bazien. Sakrifizioak izan dira, bueno, zuk ez, ezazu inor hil, hil beharreko guztiak tenpluan hilko ditugu. Azkenean, violentzia bideratzeko modu bat izan dira erdigio tradizional guztietan sakrifizioak, ez da? Berdin, eh, Biblian bertan agertzen den beste printzipioa, begiaren truk begia eta hortzaren truk, hortza, talioiaren legea esaten dena, bueno, hori da, violentzia mm, neurri gabea e, eh, bere muga batzuetan mugatzeko eh, modu bat, ezta? Beraz hori e, eh, violentziaren humanizaziorako arau izan da talioiaren legea. Ba, violentzia hor dago, baina e, jar dezaiogun neurri bat e, arautu dezagun dola bait violentzia sakralizatu dezagun, baina sakralizatuz violentzia mugatu egiten da nolabait funtzio hori betetzen zuen tenpluak. Tenplua bizi zen sakrifizioetatik. Tenplua zen sakrifizioak eskaintzeko. Idiak, e, ardiak, usoak hiltzeko, abereak hiltzeko, jainkoak, ez dakit zergatik, nolako apetaz, e, atsegin balu bezala, e, sakrifizioak berari odola, odola, ez da? Izugarrizko violentzia dago hor barruan. Baina, baziren, tenpluaren aurka zeudenak. Esate baterako Jesusen garaikidea eta Jesusen maisua izandako Juan bataiatzailea tenpluaren aurka zegoen. Tenpluko sakrifizioaren aurka zegoen. Etzuen bidezko zilegi ikusten e, abereak jainkoari eskaintzea, Zentzu da, zer dela eta jainkoari. E, bekatu omen direnak espiatzeko, baina bekatu kontzeptu hori zer da. E, jainkoa zerre horren irudia zentzu da. Eh, haserre hori e, odolaren bidez baretu daitekeela uste izatea hori zentzugabea da. Eta joan bateiatzailea da baita ere sozialki oso kritikoa. Eta joan bateiatzaileak e, eh, sentitu zuen zerbait berria dator, zerbait berria dator, mundu berri bat astera doa. Jesusen garaian judaismoan alako mm, barne zatiketa handi bat zegoen, judaismo oso anitza zen, templua hor zegoen, apaizak, saduzioak, saduzearrak dira aristokrazia erligioso eta ekonomikoa, eta erromako boteriarekin oso ondo konpontzen ziren, fariseuak... E, Alderdi jeltzalea. bueno, eta fariseuak, e, e, fariseuak askoz ere mugimendu eh, xumeago, herrikoiago eta e, espiritualagoa ziren, nahi zuten gauza guztietan, bizitzako alderdi eta e, ekintza guztietan garbitasun bat e, gorde. Nola baite Jesus fariseuen gandik e, urbilago zegoen beste inoren gandik baino, baina Baziren beste mugimendu berri bat, eseniarren mugimendu esatu baterako. Eseniarrak eh, ziren, templutik urrundu egin ziren, uste zutelako templua usteldua zegoela, templuka sistema horre hori berritu egin behar zela, garbitu egin behar zela, beste apaiz nagusiko bat ezarri behar zela, ze orain zegoen apaiz nagusikoa etzela bidezkoa, eta horrekatik hirietan bazituzten eh, elkarte batzuk, monje moduko batzuk eh, ziren, eta monasterio nagusia zeuten kumran deritzan lekuan, e, eh, itxaso hilaren bazterretan, jerikotik bertan. Beraz, korronte oso desberdinak ziren. Korronte desberdin hoien ondoan baziren baita ere judaismoa berriztatzeko mugimendu berri batzuk. Eta hoien artean nagusi, joan bataiatzailea. Testinguruok pilotsui juntan du Jesu Kristoek jundane batistaekin be iniziazione espirituala er barnatuko, be geoko jakaspenak bermatuko eta behin prest sendidatekilaik bea badua. Momentu horretan Jesusek pintzatzen du nik neure bidiariekin behar diot eta orduan azten da Jesus eh, bere familia utzi, lanbidea utzi, herria utzi, nazaret utzi, eta ekiten dio bere mezua zabaltzeari eta mm, elkartu egiten zaizkio eh, jarraitzaile batzuk hor hasten da Jesusen bidea. E, nolabait berak Joan Bataiatzailearen ildoali jarraitu nahi dio, baina Jesusek alako azentu oso berezi batzuk jarriko ditu. Esate baterako. Joan Bataiatzailea pasamortua bizi da. Jesus ez. Jesus jendearekin batera biziko da. Errisketan, bideetan, jende artean, jende artean, etxeetan, beste abidibide bat. E, Joan Mataiatzailea izango da oso azteta. Esaten zaigu, ba bere jazkeran eta bere elikaduran oso e, gizon azteta zela. Jesus oso desberdina da. Mozkor eta tripa zale deitu zioten, Jesusi, evangelioetan dago, eta ez dute kristauek ez evangelistek asmatu, asko gustatzen zitzaion jendearekin eseri eta jan eta edan egitea, Jesusi, eta etzen bat ere barauzalea, noiz nahi hausten zituen bai barau arauak, eta baita ere garbitasun arauak, garai hartan hain importanteak zirenak, zat batez ere, Ba, Jesusek, e, arau horiek hautsi egiten ditu. Evangelio, atentzioa ematen du, zenbat aldiz ematen diguten, Jesusen e, otorduei buruzko berri. Behin eta berriro. Eta maian eseri eta jan egin zuen. Eta beti jaten eta edaten agri da. Horregatik e, ulertzen da, zergatik batzuk, erroprotxatu zioten, mozkor eta tripazale izatea. Eta gero mm, diferentzia nagusia joan bataiatzailearekin da bere mezuaren tonua eta edukia. Joan bataiatzailearen mezua oso gogorra da. Jainkoaren eh, epaia dator, eh, geiztuak zigortu egingo ditu, e, suba pizturi dagoia da, mm, aizk kora jarria dago enborrean. Jesus tripazale eta mozkortia be bidetik badua. Be ikuspuntu bereziaren hedatzen hasten da, haen berrezitak zunetaik bata delaik, jinkua nulakua izan ziteken, hai, bardin Jesusi etzitzaion, e, Inoiz ardura izan, ba, jainkoa norzen, nolakoa zen, deskribatzia horretaz, ez, berazen profeta eta profeta da, bueno, ba, e, zer nahi du jainkoak egin dezagun? Nolako mundua amesten du jainkoak? Eta hori zen Jesusek aldarrikatu zuena. Egia da, e, Jesusek aldarrikatu zuen mundu eraldaketa hori, pobreen aldeko zoriontasunak, hori oinarritzen zuen berak, e, jainkoaren gan jakina. E, atentzioa ematen du nola azpi marratzen duen behin eta berriro Jesusek berak aita edo aitatxo ere deitzen duen jainkoaren errukia. Errukia, grazia, ontasuna. Eta behin eta berriro hausten du Jesusek mm, jainkoaren ontasunaren eta justiziaren arteko nolabaiteko simetria hori. Ez dago simetriarik Jesusen mezuan jainkoak ez du simetriarik bere errukiaren doandasunaren eta justiziaren artean. Jesusek esaten du, hau Jesusen hitzak dira. Jainkoak berdin aterarazten du egunero eguzkia gaiztoentzat eta zintzoentzat. Berdin berdin egiten du euria honentzat eta txarrentzat. Beraz jainkoa da erruki utxa, gupida hor hori da Jesusek behin eta berriro azpimarratzen duena. Jesusengan harritzen gaituena da nola bere mezuaren funtsa muina den simetria auste hori. Eta azkenean azkenitza da grazia, grazia, grazia, errukia, berri ona, ona denentzat. Behin eta berriro ontasunaren gupidaren, errukiaren, graziaren, aukera egiten du eta azken hitza grazia da Jesusen mezuan. Jesusen mezuak deseroso sentiarazi zituen alde batetik erromatar eh, e, eh, boterea, bai, hori beste gai bada, politikoa. Baina arlo erlijiosoan judu agintariak arduradunak, arduradun erlijiosoak zen garai hartan juduek ez zuten botere politikorik eta e, ardura bai eta boterea bere gain zuten hoientzat oso desorosoa zen Jesusen mezua. Azken batean zergatik? Bueno, azken batean e, profetek ere esan zutena oso modu berrian eta indartsuan errepikatu eta berritu zuelako Jesusek eta da errukia importanteagoa da sakrifizioak, arauak, sineskizunak, tenpluak garbitasuna, baino. Errukia. Eta, e, eh, jainkoaren gan ez dago simetriarik. Jainkoa da doantasun utxa. Eta gu orduan zertarago gera onak, eh, zergatik izan onak. Bueno, zuk ikusi, ona izateak merezi badizu izan ona, baina ona izan behar duzu ez jainko batek ala agintzen dizulako, edo ez zigor baten e, ekiditeko edo saiesteko, ez baizik eta ona izan behar duzu, ba, bihotzak hori agintzen dizulako. Izan zaite ona, barruak alase aginduta. Ez jainko batek kanpotik agintzen dizulako, edo ez bestela zigortua izango zerelako. Horrek erligioaren sistema nola bai dautxi egiten du, erdi erditik ez? Eta orduan zertarako daude legeak, eta zertarako daude zeremoniak, eta zertarako templua, eta zertarako sakrifizioak, espiaziorik behar espaldin bada, barkamenik espaldin badago, barkamenik ez dago, ez lago jainkoa sarreturik, Beraz, jainkoaren aserrea, iraina, kentzen baldi baduzu, templuko sakrifizioak e, zentzurik gabe geratzen dira. Eta, bueno, hor, mm, bai, doantasunaren azentu horrek e, urduri jarri zitu, jakina, eh, hau zer da ez? E, mhm. e, garbitasun legeak e, hautsi daitezke, barau legeak hautsi daitezke, ez da importantea tenplua, e, ez dira importanteak, errukia eta ontasuna bakarri dira importanteak. Parentesi artean gogoratu dezagun, Samariar onaren parabola zoragarria. Lege maixu batek galdetzen dio, zerekin behar dut betiko bizia, izateko, irabazteko. Ba, bete aginduak, ez inor, esan egia, ez lapurtu, eta bar, ba, oiek bete ditu, zer gehiago, ba, maita ezazu lagun urkoa. Le, le Jesusak esaten du, bazioan gizon bat, mm, Jerusalenetik, jerikora, goitik, behera. Eta bidean lapur batzuk, gaizkile batzuek, eraso egiten diote, eta erdi hilik zaurituta uzten dute bide bazterrean. Joan zen handik, Jerusalengo tenpluan zerbitzua egin ondoren, jerikora, bere etxera, zijoan apaiz bat, ikusi zuen zauritua, eta e, zehar bide bat egin zuen, eta aurrera jarraitu zuen, jaramonik egin gabe zaurituari. Joan zen gero lebita, lebitarra, hau da, e, apaizaren templuko laguntzailea, eta zauritua bide bazterrean ikusirik kontaminatu ez zezan, ba, zehar bide bat egin, eta aurrera jarraitu zuen. Eta gero, bazi joan, bide horretan behera, Samariarra, samariarra zen garai hartan paganoa edo eretikoa, ezkarbia, kontaminatua eta benetako fedea galdua zuena. Eta aranon Jesusek jartzen duen pagano eretiko hori errukizko jokabidearen eredu. Samariarrak zauritua ikusten duenean urbildu egiten zaio hartatu egiten du. Eta hori guzti egiten du Samariarrak, hori oso provokatzailea zen. E, apaizak zertarako daude, eta legea zertarako daude, eta eskribak zertarako daude, teologoak zertarako dira, azkenean pagano, sinesgabe edo eretiko bat gauza baldin bada errukia izateko eta e, funtsezkoa egiteko hau da. Zauritua sendatu, zertarako da orduan erlijioa, oso provokatzailea zen parabola hori, eta horrek ere aserretu egiten zituen, ezta? Jesusek eh, eh, garai hartako matxismoa eta patriarkalismoa eh, hautsi zituen erdi erditik, erdi erditik, bere taldean emakumeak hartu zituen, hori pentsa ezina zen garai hartan, eta pentsa gainera, bere inguruan gau eta egun ibiltari emakumeak eta gizonezkoak nahasian ibiltzea oso eskandalagarria zela garai hartan, ba, ala egin zuen Jesusek, badalako Maria hor dago, postu gorena izan zuen lehenengo elizetan. Ikuspuntu hoik garaiane gaizki ikusik zien eta erromatarrak eta judutarrak ustartu zien haren arrestatzeko. Erromatarren zate, eh, oso garaiura esan dute lehen oso garai kritikoa zen politikoki sozialki deskontentu eta zerre handia zegoen herrian nekazarien artean, artizauen artean, baita ere Galileako lakuko eh, arrantzale, arrantzaleen artean, eh, miseria handia zegoen, gozea zegoen, eta noiz eta horretaz aparte ba, lurralde okupotuaren erresumin hori ez da eta mm, noiz nahi gertatzen ziren altxamenduak altxamendu horiek egiten zituztenei deitzen zitzaien mesiasak edo profetak eta Jesus alako mesias edo profeta bezala ikusi zuten askok eta erromatarrek ikusten zutenean ba, jende talde batek ez jendetza handiek eh, zioten Jesusi jarraitu, baina Jesusek arrakasta bat bazuela pobreen artean, Galileako nekazarien eta arrantzaleen eta ardizauen artean, horrek eh, beldurra eta susmoa eh, kezka sortarazi zien erromatarrei, ez ote zuen altxamendu bat antolatuko erromatarren aurka, noski. Mm-hmm. Eta azkenean, eh, adi zeuden, eta eh, horregatik, eh, horregatik gurutzean josi zuten erromatarrek. Baina horren iniziatiba ez zuten erromatarrek izan. Hau da, Jesus atxilotzeko eta Jesus eh, juzgatu eta kondenatzeko eh, ekimena etzen erromatarrena izan, baizik eta juduena. Bi interes, nolabait arduradun erligiosoen interesa, eta arduradun edo agintari politikoen e, beldurra. Biak eh, eh, elkartu ziren. Baina lehen pausoa arduradun erligiosoek eman zuten. Erromatarre paitegiaren aurrean salaketa jarri zutenak judu arduradunak izan ziren. Eta salatu zuten zertaz. Ez, Jesus hau gure erligioa aldatzen ari da, eta guri ze ardura digu, esango zieten erromatarrek, ez. Jarri zuten salaketa da, aizu, honek esaten du mesiaz dela, etzen egia. Eta beraz, hau arriskua da. Honek altxamendu bat eh, antolatuko du herrian eta eh, erromatar eh, sistemaren aurka egingo du. Eta horri zioten beldurra erromatarrek. Jesusek ez zuen inoiz bere burua mesiaz bezala aurkeztu, eta uko egin zion gainera, jendeak esaten zuenean, zu mesia zara esaten zuen, ez, zu erregez, ez, ez, nire erregetza ez da, ez da politikoa, eta Jesus oso bakezalea izan zen. Nola nahi ere erromatarren beldurra zen, iraultza politikoa eta violentua izango zela, eta horregatik e, josi zuten gurutzean. Jesus iraultzalea izan zen, oso iraultzalea izan zen, sozialki, erligiosoki, politikoki, pobreek, pobre izateari ustea, negarrez zeudenek e, e, malkoak sukatzea, gaixoak sendatzea, e, eh, goserik zeudenek ogia izatea, hori espero zuen, ez munduaren azkena izango zena, baizik eta munduaren egoeraren eraldaketa oinarrizko eta errotiko bat izango zena. Hori espero zuen, hori iragarri zuen, eta hori badirudi azken unera arte, e, zuela. Eh, azkenean pentsatu zuen ba, ba, e, eh, gauzake e, ondo eta pentsatu zuen porrota egin zezakeela. Baina dirudienez azken arnasar arte espero zuen e, ba, nolabait jainkoak esku hartuko zuela eta egoera aldatuko zela. Hala, Jesu Kristu kuste aita zeiola jinkua salbatzea edo beak amesten mundu hobe baten ekartea azken mementu ala sinhetsik eta etzeion agertu. Ata, beti errandeikue, miakulu egile zela. Ordin zentako etzien behen bia libratu, bena miakulu egile zena ote. Jesusek bazuen doai bat, bazuek energia aipatzen dute, bueno, dudarik gabe, edo kontaketa metaforiko hoiez aparte, Jesusek sendaketak egin zituen. Hori ez dago zalantzarik sendaketa batzuk egin zituela. Eta Jesusek hainbesteko arrakasta lortu baldin bazuen, izan zen neurri handi batean geixoak sendatzen zituelako. Sendalari bat zen, gaur ere badira sendalariak ez da, sendalari bat zen. Egin beharreztena da, sendaketa horiek mirakulu mirari bezala ulertu. Ze, mirakulu esatean jendeak zer ulertzen du. Ba, naturaz gaindiko gertakari bat. Naturaren legeak hausten dituen gertakari bat, jainkoak esku hartu duelako. Kontzeptu hori zentzugabea da, niretzat. Ze naturaren legeak e, ez dira hausten. Eh, lego batzuen ordez beste lego batzuek funtzionatzen dute, zientifiko batek ez duzu inoiz esango hemen naturaren legeak hautsi dira ez, guk ezagutzen ez ditugun beste lege batzuen arabera, agertu da naturaren eh, misterioa, ez da? Ikuspegi zientifikotik mirakuluaren kontzeptu hori zentzu da. Naturak ez baititu lege zurrunak eta ez ditugu lege guztiak ezagutzen. Fededunaren aldetik ere mirakuluaren kontzeptu hori zentzugabea da, ze nik ezin dut sinetxi noizean behin, nahi duenean bakarrik esku hartzen duen jainko baten irudia, sinez iruditzen zait. Zergatik sendatu e, gaixo bat eta ez bestea? Jesusek sendaketak egiten zituen. Nola egiten zituen? Ez naturaren legeak hautsiz, noski, eta ez da ere ba, momentu batzuetan jainkoak esku hartzen zuelako, eta bestetan ez, hori e, sinestezina delako. Nola sendatzen zuen? Bueno, Evangelio bain eta berriro esaten dute Jesusek sendatzen zuela konfiantza, lehen aipatzen genuen, konfiantza hori sustatuz. Zure fedeak sendatu zaitu, behin eta berriro esaten die, berak sendatzen dituenei. Zure fedeak, konfiantzak! Hala miakuliek nola komprenitu behar dien, beste mito bate bada Jesu Kristoen unguian, edo hobeki be ama en unguian, ama, Maria, deitzen zena, birgina omentzela, hala ote da. Ama Virginiarena, nik uste dut oso mm, beste modu batean ulertu behar dela. Hori, virgintasuna ez da virgintasun biologikoa, sexu harremanekin ez duzer ikusirik, virgintasuna da kontzeptu erligioso bat, e, eta esan nahi du, bat zu zeu izatea, zu libre izatea, zu autonomoa izatea, baina zu zeu izanez, libre izanez, eh, autonomo izanez, eh, bestiarekin lotzea, bihotz zabal izatea, konprometitzea, elkartzea, e, beraz, autonomia edo, edo norbera atasun, buru jabetasun, konprometitua, buru jabetasun, elkartua, hori da bergentasuna. E, Maria Virginia dela esateak esan nahi du, E, ez naiz guzti hau e, asmatzen ari, e, askok eta askok diote. Eh? Maria Virginia zela esateak esan nahi du, ez Joserekin harreman seksualik ez zuela. Baizik eta ez zela Joseren menpe. Baizik eta bera zela. Bere duintasunaren jabe. Jesusek anaiak zituela, hori esaten dugu Flavio Josefok, San Paulo, eta evangelista guztiek, apostolan eginek, denek esaten digute. San Marcosen evangelioak aipatzen dizkigu Jesusen lau anaia e, eta gainera bi arreba ere bazituela, gutxienez. E, arrebak pluralean esaten du, bi gutxienez. Eta lehenengo lau mendeetan, kristau guztiek pentsatzen zuten, Jesusek anaiak zituela. Eta bere anaia izan zen Jerusalengo Santiago, bere anaia izan zen, Jerusalengo, Elizaren arduradun. Argitarzen hoik ikusik, Jesus zentuk, hua hileta geho, Elizak sortu dia. Bere hitzak dielakuan, frantsesez erraiten da gaiza hau, Pierre tue Pierre, ez surzete Pierre, je batire mon eglize. Jesusek ez zuen hitz hori esaldi hori inoiz esan eh, kartzaile gehien gehienak ados daude hori Mateok e, eh, zartzen eh, duela Jesus hil eta handik e, e, berrogeita ma bost irurogei urtera nolabait Pedroren lekua oratzeko eta goratzeko. Baina ez du inolaz ere esan nahi, Pedro horrek ondoren izango dituela, aita santuaren gan pentsatzen ari zela Jesus, horrelak ez dago. Itz horiek ez zituen Jesusek esan, hori alde batetik, Jesusek ez zuen inoiz ere bere burutik pasatu Elizabat sortuko zela. Berak ez zuen inolako Elizarik antolatu amabi apostoluak izendatu zituen, baina amabi apostoluak Jesusek ez zituen izendatu inolaz ere eliz arduradun izateko, eta amabi apostolu horiek de facto ez ziren lehen elizetan arduradun eta zuzendari izan, ez ziren izan, eta amabi apostoluetako horiek ez ziren izan, ez ziren izan eliz arduradunak. Abai ah, apostolua Jesusek izendatu zituen, ba, gertatu behar zuen mundu berritze horretan, Israelgo amabi leinuak elkartu egingo zirela, mundu guztian zehar zabaldurik zeuden judu guztiak berriro elkartu egingo zirela eta zoriona izango zutela. Horren irudia ziren besterik ez. Ez Eliza baten oinarri edo ez Eliza baten eh, antolamenduaren ernamuin, ez elizen arduradun, eta gero ondorengoak izango zituztela, eta gotzainak amabien ondorengo direla, eta bueno, hori mendeak geroago sortutako ideia da. Kristotuasuna etzen erligio desberdina izan, lehen mendiaren amaiera aldera arte. Judu eh, korronte bat zen, hainbat judu mugimendu desberdin ziren, ba, Jesusen mugimendua ere, mugimendu judua zen. Oso eliza anitzak dira, lehen mendeetan. Santiagoren eliza oso judua da. E, San Pedrorena hor dago orekan, judua da, baina nolabait gentileen ganairekia. San Paulok berrikuntza ikaragarria sartu zuen. San Paulok esan du ez, e, e, Eliza izateko ez dago judu izan beharrik, ez dago erdaindu beharrik, ez dago juduen legea bete beharrik, eta beraz, juduak eta ez juduak mai berean, Jesusen oroitzapena ospatzeko mai berean jan genezake. E, hori onarte zeina gertatu zen judu askorentzat, eta horrek austura handia ekarri zuen. eta ja lehen mendiaren amaiera alderako e, judu, judaismoa eta kristautasuna mm, bi e, erligio bezala mhm. ageri dira ez Baina gotzaiak eta hori oraindik ere geroagokoa da. San Pauloren elizetan ez dago, bueno, batzuetan gotzaiak daude, baina gotzaiak eta eh, presbitero deitzen direnak, gaur rapaiz deituko genituenak, eta diakonoak gauza bera dira. Eh, gero, eh, Antiokeakos, Antiokeako saninaziok, baina hori, bigarren mendiaren hasieran. bigarren mendiaren hasieran bere elizetan, jarri zuen gotzaia buru eta apaiza laguntzaile edo presbiteroak laguntzaile eta diakonoak apaizen edo presbiteroen laguntzaile. Irukote hori, gotzainak, presbiteroak, diakonoak, hori e, eh, Antioko asmazioa da, edo bere elizetan ohikoa zen egitura da, eta hori zabaldu zen beste elizetara pixkanaka, pixkanaka. Baina horrek ez dauka zer ikusirik Jesusen, eh, Jesusekin, Jesusek gauza bat esaten du. Zuen artean ez bedi inor beste inoren gainetik egon. Zuek denak, senideak, anaiarrebak, zerate. Eta ez inori ditu aita, ez inori ditu jauna, ez inori ditu maisua. Hori izaten du Jesusek itzezitz. Jesusek ikusiko balu, gaurko jerarkia, eh, pentsatuko luke, baina nik ez nuen hau ez inoiz imaginatu eta honen kontrakontrakoa erakutsi nuen. Zer gertatu da bidartean? Elizai haiki da bai, be hierarkia ekin, apesa, apeskupu, aita saintu, eta Jose Aregiren araberan, Jesusen nahien kuntre. Aita santua, hau da, erromako gotzaina, ze erromak beste hiri guztiek bezala gotzain bat izan zuen, erromako gotzaina, etzen izan, beste gotzain guztien gainetik e, zegoen gotzain, esango nuke amaikagarren mende arte. Mm, berak bai nolabait eskatu zuen beretzat, beste gotzainak baino autoritate handiagoa, baina ez zioten onartu. Eta Kaltzedoniako e, eh, konzilioan, bosgarren mendean, uko egin zioten, ez zuten inolaz onartu, erromako gotzainaren e, eh, pretensio edo reivindikazio hori. Gero, barbaro deitzen ditugunak, eh, erromara sartu zenean, hango emperadorea ekialdera joan zen, eta nolabait emperadorean leku hartu zuen erromako gotzainak. Ez horregatik besteak beste, baina ez da inolaz ere Pedro Erromako eh, buru izan zelako inoizetzen izan Pedro Erromako buru. Hori, ez da Paulo ere. Hain zeuden biratuak, han izan ziren hilak eta haien oroitzapenari lotua zegoen, eta horregatik, eta baita ere, Mendebaldeko imperioko hiriburua zelako. Bertako gotzainak hartu zuen, falta zen, aldegina zen, ekialdera joana zen, emperadoren irudia. Papel eh, politikoan ahazten zaio, papel erligiosoari, baina alata guztiz ere, amaikagarren mende arte, erromako gotzainak etzuen inoiz eskatu, bere autoritatea, eliza guztien gaineko autoritatea zela. Eta hori, Gregorio Zazpigarrenak, amaikagarren mendean, errebindikatu zuen, eta momentu berean, hautsi zen eliza. Erromako aita santuak, bere aita santutza, E, baiestatu zuenean eta beste gotzain guztien gain zegoela errebindikatu zuenean, orduan Elizaren lehen austura sakona dator. Ekialdeko Elizak, Eliza ortotosoak deitzen direnak, eta mendebaldeko Elizak, gero Eliza katoliko ditu direnak. Beste kontzeptu zumaite agertzen dia jaikiak izan den Elizaen beitan, kontzeptu menperatzaileak, libertate, Hersatzen dienak ikuspuntu moral gordinak hala nula sinhetsi behar dela, sofritu, ez bagia ebilten jinkoaen kesia piztuko dela, hotz kontrol soziala eta kontrol sozial horren armaik handiena gue beitan kulpabilizazioaen sorazten dian bekatiaen kontzeptia. Pekatuaren kontzeptua e, ez dute kristauek eh, eh, asmatu, Gero, egia da, bueno, ba, erromako zuzenbidea e, eta e, kultura feudala eta bor e, gauza asko, eta erlijioen ondarea, jakina, errugaren ikuspegi hori indartu egin zen. Eta erdiaroan, ikaragarri ugaldu zen beldurra, jainkoaren beldurra. E, turkoen beldurra, eriotzaren beldurra, munduaren azkenaren beldurra, kondenazioaren beldurra. Eta beldurraren gainean garatu da neurri handi batean. Kristau erligio sistema, errua, pekatua eta beraz penitentzia pekatuen edo erruaren barkamenerako aitortu beharra, egin beharreko penitentziazko errituak, espiaziorako, hori guztia hildakoen pekatuen barkamenerako eh, indulgentziak eta mezak, eta baita ere jainkoak nahi duena salbatzen duela eta nahi duena ez, beraz jainko kapritxoso baten, arbitrario baten irudia, Hori guztia, beldurraren eta ikuspegi oso juridiko penalistaren ondorioak dira, eta presentzia ikaragarria izan du horrek kristautasun katolikoan. Eta du, eta du, gaitz ikaragarria egin dio horrek jende askori Jesusen zoriontasunen ukapena da, Jesusen berrionaren ukapena da, erdi erditi. Utzi ditzagun gure obsesioak, sexua obsesioa da. Obsesio hoietatik sendatu egin behar du Eliz erakundeak eta sendatzeko onena du berriro begikarbiz Jesusen evangelio irakurtzea. Jesusen bizen kontra altxatuk izan da e Elisa patriarkala, zuineke emaztia baztertzen edo zerbutxai baizik estian hun hartzen. Bena hatxarri batetan, etzen hala iduiz. Jesusen ondoren, San Pabloren Elizetan, emakumea oso presente dago. Emakumea Eliz elkarteen gidari da hainbat eta hainbat eliz elkartetan. Arduradun, gidari eta eliza asko osatu ziren emakume batzuen etxeetan. Hordako baita ere Madalako Mariaren kasua, Madalako Maria lehen postuan egon zen, Pedro Horekin batera txuko edo prestigio eta autoritate bertsua edo ondiagoa aitortzen zioten askok, gero hori ukatu egin da. Jesusek garbi, argi eta garbi hausten du bere garaiko patriarkalismoa edo matxismoa. Hor ez dago zalantzarik. Probarik garbiena da, bere inguruan bizimodu ibiltaria egiten zuten talde horretan emakumeak bazirela. Eta hori oso eskandalagarria zela. Egia da, Pauloren ondoren berehala lehen mendiaren amaiera aldera, bigarren belaunaldian bertan, berriro patriarkalismoa nagusitu zela. Patriarkalismoak ekarri zuen emakumeak baztertzea. Kontuan izan behar da, eta horren testigantza Pauloren eskutitzetan ere badugu, kontuan izan behar da, garaiko eh, gizarte erromatarrean, kristauei egiten zitzaien erreprotxe nagusietako bat zela, ez zituztela euren emakumeak kontrolatzen. Eta beraz, emakumeak kalean, foru publikoetan, eta elizelkarteetan e, beste e, guztiekin nahazten zirela, etxea utziz, eta gizarte hartan askok eskatzen zieten kristauei, aizue, desentzia pixka bat. Emakumeak egon bitez etxean. Garai hartan e, indarrean zegoen kode sozial domestikoak agintzen zuen emakumearen arloa zela etxea. Ordukoz. Bai. Hori hautsi egin zuen kristauen lehen belaunaldiak, Jesusek hasita. Eta nolabait gizartearen etxaigo eta erreprotxe hoiek saiesteko kristauek ere atzera egin zuten. Gehienek onartua izateko. Interesatzen zitzaien nolabait e, itxura ona egitea onartuak izatea mm. gizarte hartan. Eta hori izan zen arrazoi bat emakumeei hasiera hasiera baten aitortu zitzaien berdintasunari uko egin eta atzera egiteko. Horrekin batera lehen aipatu dudan ministerioen eliz e, egituratze hori klerikalizatze garbi bat eh, gertatu zen gizonezkoak klerigo bihurtu ziren eta gizonezkoak bakarrik klerigo hau da botere sakratu batez inbestituak izan balira bezala klerigoen menpe gizonezko klerigoen menpe. Beraz, gizon patriarkalek ben kanahandi eta urrezko jantziekin podeia hartu, eta ezin kanbia zen eta zena eduzie, uskaz erraiten den bezala. Ba hola da, hola da, da, tradizionia beita, eta tradizionia badekik uskal herri juntan, ze pesadin, ze indara, hartan gainen bermatzen dutugu gue, pastual maskada eta saintu sakratu hoiko. Bena tradizioniak bizkarra zabaldu. Funtzian esaten dute Elizaren bilakaera jainkoak ala nahi izan duelako izan da, eta Elizaren tradizioa aldatu ezina da. Hori esaten dute, tradizioa absolutu da, ezin da aldatu, baina nik esango nuke tradizio hori noiz hasten da tradizio hori hasten da Gregorio Zazpigarrenarekin amaikagarren mendean, edo hasten da Vatikanoko lehen konzilioarekin, edo hasten da Paulorekin, edo hasten da Jesusekin. Eh, noiz hasten da tradizioa. Nik historia badaukat, baina ezin dezaket historia hori alase behar zuelako izan dela. Ala, ez, ala gertatu da, baina hori kontingentea da, bilakaera guztia kontingentea da, Ez dago ukatzerik, baina ez dago ez da ere absolutu bihurtzerik edo jainkostatzerik, ez da? Jesusek esan dakoa bera ere ez. Zergatik esaten dute, baina Jesusak ez zituen emakumeak aukeratu amabien artean. Eta zer? Amabiak juduak ziren, zergatik ez dituzte orduan gotzaiak juduak bakarrik izendatzen? Jesusek esan dakoa, Elizaren tradizioan erabakitakoak uki ezinak dira. San Paulok lehenengo kristau kontzilioan, Jerusalenen, erabaki zuten ezin zitekela odolkirik jan. Guk jan egiten ditugu, zergatik jaten ditugu, Timoteok idazten duen gutunian esaten da gotzaiak ezkondua izan behar du. Eta zergatik ez da hori betetzen. Beraz, egia esan tradizioko gauza batzuk hartzen dira absolutu bezala, eta beste batzuk ahaztu egin dira. Hori beti gertatzen da. Baina ez dago inoiz ere esaterik tradizioak ala errepikatu behar duenik. Alde batetik, Jesusek izan dako eta egindako hainbat gauza, utzi egin ditugulako, eta bestetik, esan behar delako, normala da, gu ez gera Jesusen garaikoak, izatekotan ere, Jesus da gure garaikoa, hau da, e, garaian garaiko modura, e, izan behar dugu kristau, e, ulertu behar dugu Jesusen berri ona. Eta ez dago esaterik, bueno, ez, hau tradizioan beti ala egin izan da, eta beraz uki ezina da, ez, hori, hori. <laughs> Eta gainera, argumentu hori erabiltzen da, modu oso arbitrarioan nahi denean. Paulo Zaigarrenak, umane bite bere entziklikan, e, justifikatu zuen eh, pilularik eta ernalketa e, eragozteko antikontzepziorako metodo artifizialak zer da artifiziala eta zer da naturala. Eh, bueno, baina eh, metodo artifizialak ez direla bidezkoak, kristau tradizioak beti ala pentsatu izan duelako. Eta zer? Kristau tradizioan inoiz ez dute gotzaiek iPodik erabili, edo Twitterrik erabili, eta zergatik orain sartu dute? Teknikan oso aurreratuak era, baina e, eh, sineskizunen gaurkotzean hor ez dugu aurrera pausurik eman nahi. Hori eh, kontraesan handia da. Teknologiak aurrera egiten duen bezala, gure mentalidadeak ere eh, aurrera egin behar du, ezta? da? Gauza bera gertatzen da, elizan inoiz ez dira emakumeak apaizi zen. Bat, gezurra da. Bi, ala izan balitz ere, hau da, inoiz izan ez balira ere, horrek zertan lotzen gaitu orain. Eh, ez dira, ibili aitasantua eta gotzainak edo egazkinetan, baina gaur bai, Orduan, aldaketa batzuek zergatik onartzen ditugu eta ideien aldaketak ez ditugu onartzen, hori da zentzu gabea. Gauza bera gertatzen da homoseksualen ezkontzarekin eta bar, eta bar, eta bar. Inoiz izan ez izanak ez gaitu behartzen gaur ere ez izatera. Kultura aldatu egiten da. Eta esaten denean natura, eh, naturaren kontra, natura, eta espiritua edo kultura ez dago bere izterik. Kultura bera ere naturatik sortua da, gu naturatik sortua gera, gure ideiak eta erlijioak naturatik sortuak dira, jainkoaren ideiak ere jain, naturatik sortuak dira, orduan zer da natura? Zergatik hartzen ditugu pilurak eh, gaixo gaudenean? Guztiz paradigma eh, estatiko, fixista eta dualista batean garatu da erlijio katolikoa, eta gaur neke ikaragarriak eta ezin handiak ditu erakunde katolikoak paradigma hori atzera usteko, baina atzera uzten ez badu gaurko gizartearen, kulturaren eta elizaren arteko eten eta amildegi hori sakontzen, zabaltzen e, joango da. Zer den natura, galto zabala eta finitzeko, zer da fedia? Fedeak esan nahi du, e, azken batean, Eh, konfiantza. Zuk e, buruan, besteengan, misterioan, bizian, konfiantza bat. Beraz, errespetua da, begiramendua da, begiramena da, tolerantzia da, elkartasuna da, arridura eta miresmena da, hori da funtzean eh, fedea. Hori izan daiteke erligio erakunde baten baitan edo kanpo ez du sineskizunen, errituen, arau moralen beharrik berez, fede horrek, arnasari, konfiantzari, eh, miresmenari, errespetuari eusteko. Eta horrek ez du berez, erligio, sistema baten beharrik euskarri bezala. Baina horretarako eh, oso librea izan behar da. Eta, eta gehien ontzat erosoago da, e, kanpoko lagungarri edo sostengu batzuez baliatzea sinisten dut egun batean hilena izela. Utxean eroria, ezer ezean amildua, hauts bihurtuko naizela. Sinisten dut hartuko nauen lur landare berriak sortuko direla. Landaretatik zuaitzak, zuaitzetatik loreak, loretatik fruituak, fruituetatik gizonak eta abereak bazkatuko direla. Sinisten dut, haiek ere noizbait lurrera deituak izanen direla. Zabaltasun sakonera, forma guztien sortokira itzuliko garela. Sinisten dut, izaki guztien aldakuntza etengabea dela. Itxuraldatze sakon batek berbiurtzen gaituela, eta izatetik izatera atxeden gabeko mugimenduak gara mazila. Edartasunaren neurri bakarrean finkatuta bizi behar dugulako, sinisten dut, gainerako neurri guztiak gezurrezko direla. Sinisten dut, kolore zoragarrizko larrosen kapulotasun legunean. Aize euritsuaren freskotasunean itsasoaren aldakuntza gazi horretan, eta jakintsua gotzen gaituen zalantza orokorraren baitan. Sinisten dut, bai, egun batean hile naizela. Utxean eroria, ezerezean amildua, hauts bihurtuko naizela. Baina horretarako oso libre Baina horretarako oso librea izan behar.